פרק ד' ענה נבוכדנצר שלה הבט בביתי ורענן בהכלי חלם חזית ודחלינני, והרהורין על משכבי, וחזבי ראשי יבהלונני. ומיני שים תאם להנעלה קדמי, לכל חכימי בבל די פשר חלמה יהודעונני. בדיין עלין חרטומיה, אשפיה, קסדאה וגזריה, וחלמה אמר אנא קודמהון, ופשרי לה מהודעין לי, ועד אחורן על קדמי, דניאל די שמח בלשצר, כשום אלהי ודי רוח אלהין קדישין בה. וחלמה קדמוהי אמרת. בלשצר רב חרטומיה, די אנה ידעת די רוח אלהין קדישין בך, וכל רז לה אנס לך. חזבי חלמי די חזת ופשרה אמר. וחזבי ראשי על משכבי, חזה הבט. ועלו אילן בגוערעה ורומה שגיא. רפח אילנה ותקיף, ורומה ימתה לשמיה, וחזותה לסוף כל ארעה. עפיה שפיר, וענבה שגיא, ומזון לכלה ו... תחותו היא תתלל חבת ברא, ובענפו היא ידורן ציפרי שמיה, ומיניה יתזין כל בשרה. חזה הבט בחזבי ראשי, על משכבי, ועלו עיר וקדיש מן שמיה נחית. קרא וחיל וכן אמר, גודו אילנה וקציצו ענפוהי, עטרו עפיה ובדרו אינבה. תנוד חבטה מן תחתו היא, וציפריה מן ענפו היא. ברם, עיקר שורשו היא, בארעה סבוקו, ובאסור דפרזל ונחש, בדתאה דברה, ובטל שמיה יצטבע, ועם חפתה חלקה, בעשיו ארעה. לבבה מן אנשה ישנון, ולבב חיבה יתיהיב לה, ושבעה עדנין יחלפון עלוהי. בגזרת עירין פתגמה, וממר קדישין שאלתה, על דברת די ינדעון חייה, די שליט עילאה, במלכות אנשה ולמעמדי יצבה יתנינה, ושפל אנשים יקים עלה. דנא חלמה חזה ענה מלכה נבוכדנצר, ואמת בלצ'צר פשרי אמר, כל כובל די כל חכימי מלכותי, לה יכילין פשרה להודעותני, ואמת קהל, די רוח אלהין קדישין בך. עדיין דניאל די שמח בלשצר אשתומם כשעה חדה ורעיונו היא יבהלונה. ענה מלכה ואמר בלשצר חלמה ופשרי אל יבהלך. ענה בלשצר ואמר מרי חלמה לשנאך ופשרי לערך אילנה די חזיתה די רבה ותקיף, ורומה, ימתה לשמיה, וחזותה לכל ארעה. ועפיה שפיר, וענבה שגיא, ומזון לכלה ו. תחותו היא תדור חבת ברא, ובענפו היא ישכנן ציפרי שמיה. אנת הוא מלכה, די רבת ותקפת, ורבותך רבת, ומתה לשמיה, ושלטנך לסוף ארעה. ודי חזה מלכה עיר, וקדיש נחית מן שמיה, ואמר, גודו אילנה וחבלוהי, ברם עיקר שורשוהי, בארעה שבוקו, ובאסור די פרזל, ונחש שבדתאה די ברא. ובטל שמיה יצטבע, ועם חבת ברה חלקה, עד די שבעה עידנין יחלפון עלוהי. דנה פשרה מלכה, וגזרת עילאה היא, די מתת על מרי מלכה. ולך תרדין מן אנשה, ועם חבת ברה להווה מדורך. ועשבה חתורין לך יטעמון, ומטל שמיה לך מצבעין, ושבעה עידנין יחלפון עלך. עדי תנדע די שליט עילאה, במלכות אנשה, ולמאן די יצבה יתננה. ודי אמרו למשבק, עיקר שורשו היא די אילנה, מלכותך לך קיימה, מן די תנדע די שלטין שמיה, להן מלכה, מלכי ישפר עלך, וחטאך בצדקה פרוק, ועווייתך במיחם עניין, הן תהווה ארכה לשלבתך. כולה מתה על נבוכדנצר מלכה, לקצת ירחין תרע עשר, על היכל מלכותה די בבל מהלך הבא. ענה מלכה ואמר, הלה דהי בבל רבתה, די ענה ונייתה לבית מלכו, בית כף חצני וליקר הדרי? עוד מילתה בפום מלכה, קל מן שמיה נפל. לך אמרי נבוכדנצר מלכה, מלכותה עדת מנח. ומן אנשה לך תרדין, ועם חיבת ברה מדורך, עשבה חטורין לך יטעמון, ושבעה עדנין יחלפון עלך. עד די תנדע די שליט עילאה, במלכות אנשה, ולמען די יצבה יתנינה. בה שעתה מילתה ספת על נבוכדנצר, ומן אנשה תריד, ועשבה חטורין יחול, ומטל שמיה גשמי יצטבע, עבדי סערה כנשרין רבה, ותפרוהי כציפרין. ולקצת יומיה ענה נבוכדנצר עיני לשמיה נתלת, ומנדעי עלי יטוב. ולעילאה ברכת, ולחי עלמה שבחת והדרת, די שלטנה, שלטן עלם ומלכותך עם דר ודר, וכל דיירי ארעה כלה חשיבין, וכמצבייך עבד בחיל שמיה, ודיירי ארעה, ולה איתי די ימחה וידה, ויאמר לה, מה עבדת? בהזמנה מנדעי יטוב עלי, וליקר מלכותי הדרי, וזיבי יטוב עלי, ולי הדוברי ורב רבני יבעון, ועל מלכותי הוד קנת ורבו יתירה, הוספת לי. כען אנא נבוכדנצר, משבח ומרומם ומהדר למלך שמיה די כל מעבדו היא קשות, ואורחתה דין, ודי מהלכין בגבה יכיל להשפלה.